Heimon kai er Heimon escopse eis to er kai auto on eidisen hoti euthus fanentos hesuchian agei eti udeis al homen tis epi leimonas kai alse ginetai hoto e ara filon drepestai antheon kai crinon e kai rodonti periagagein te tois heau tu omasin, cae parathestai e paraten comen. Hode epibas neos cae diabainon pelagos, an tucae parallus eede anthropus ergetai, cae hoti hapantes anemon e pollu ex ombron hudatos echusi frontida uceti ego efe archonti kai auto eoica kai ude eis uranon alla cato pu kai eis tenengen epitato blepein kai de diena kai tremein kai agapetos die merewein est hote oikoi e nancasa toi garun efe to er su men can APALLAGEIEN anthropoi asmenos e mu de autois calon kai auto einai dokei tunoma kai ne madia ge onomaton calliston hooste kai apontos memnentai kai fanentos epagallontai